Hotel Radisson, wódka i patison Na rozpierdol na majku mam certyfikat ISO Gadkę mamy ścisłą i zwięzłą nad Wisłą Tu cool sąsiedzi są i chuj w dupę długopisą I pislamistą, hejtom i zwykłym pizdą się pierdolą z fejsem i telewizją Hardcore disco błysło, rzucam wszystko Poznań, Grunwald, dziwko Mój bumbak to przyszłość, to moja rzeczywistość To mój rap, w pokoju słoń zasłonia słońce jak full cup To król as, to cool cat Jadę już w chuj lat, łaków snów kat Wie znów jab, wchodzę do buf tak Walę do głów rap, ona mówi mów tak Szepcz czułe słówka, James Brown Pracowita mrówka, pełna to dniówka, haha Dziko zadzie hadi, ja mu kata dzieje nie Ja, jak liba długo Ja, ja, ja, ja, ja Bangladesz, Bangladesz na beton Bangladesz, Bangladesz Szlachta nie pracuje, szlachta rapuje Dziadzior gazda, rym szasta, szlachta szlachtuje Szusuje, pluje, biorę wszystkie szechy zady Robię rąsiady, kasuję wady, klepię zady Kasuję mordy, pruję kasy, palę torby No sorry, jestem najgorszy, jestem niedobry Dziadzior, zadzior, pełny bandzioch, rapu bandzior Za co? Za kurwa jajco, łajco Kum kaplica, kuma to każdy na ulicach Jak wychodzę w dym, ze mną cała kamienica Jaś plica. ulicach Dziady pany, jebać straty, lizać rany Wiwat król, wiwat rap i wszystkie stany Robię kropidłem, pokrywam beton malowidłem Stoję jak Big Ben, ja i mój Big Ben. Robimy Big Bang Drzewa w lasach, że dobra nasza, że nie ma szans Płynę od kłębka do pasa Przy tłok, tłok, to mrok Kinshasa, od sasa do lasa Rządzi Gordon Pasza Jam Sabasan, jam niezbędny Nie przepraszam, tą zęby Leci ketchup, smak my bitcha pasza Mam super styla, super skilla Super skina, treści nam po finał Gordon Freeman Ślizgam, co mnie się ślinam, knę przez aranże Karki zginam, przeklinam, Gordon Ramsay A może zmienię branżę, wyjdę przez sklep z pamiątkami Jebać melanże i tą planszę z pionkami Przeplatam wątki, przybijam piątki z kumplami Tak przeminęły piątki z latami Gordon, co chodzi w wadze milion ton Rap, folklor, mordo, dry London, Gordon, slay